بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعد ذلك تفرقا معصوما آمين يا الله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على البر والتقوى آمين. اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير E prej të mirave të Allahut azze që edhe sot jemi në këtë vend të bekuar, në këtë shtëpi prej shtëpiave të Allahut Azze wa Xhell, në të cilën madhrohet Allahu, njësohet Allahu, spastrohet i madhi Allah nga besimet e kota, Nga shirku dhe idhujtaria, ngritet fjala e Allahut Azze wa Xhell, mësohet dini i Allahut të Madhëruar Te Bareke wa Teala dhe këto janë vendet më të pastërta dhe më të shejta të Allahut në tokë të Allahut Azze wa Xhell e ndiejmë veten të krenum Që jena sot në mesin e vëllezërve dhe motrave tonë, për nga dini islam, nuk na ka bashkuar tjetër vetëm se fjala la ilahe illa allah muhammedur rasulullah fjalë që për të cilën është krijuar toka dhe qielli fjalë që për të cilën gjithë ata musliman sa frymë kanë marr Allahu në e kanë madhruar Fjalë që për të cilën Allahu ka dërguar të gjithë ata mijëra pejgamberë dhe të gjitha ato libra të shejta të cilat i ka zbritur, fjalë që për të cilën shumë djersa është derdh, shumë mundi është harxhu, shumë kohë është shpenzu për me ngrit këtë fjalë, fjalën la ilahe illallah. Shumë tubi, tubimi është ba, edhe bahet, dhe do bahet për këtë fjalë dhe për hir të kësaj fjalë. Allahu ju shpërbleftë për ftesën, për kohën e dhënë, për mundësinë që na keni mundësuar të jemi sot së bashku në këtë vend, në këtë pjesë të kësaj bote, të këtij kontinenti, në këtë vend ku ndoshta Allahu i madhruar prej se u kriju kjo dynja, Allahu alem a kanë njësuar njerëzit a jo. Ndoshta gjithherë i është bo Zotit shirk E tashme juve Zoti ju ka bo sebep Ju ka bo shkaktar Dhe gjithandej nëpër këtë kontinent Që quhet kontinent i vjetër Po ndërtoni shtëpia të Allahut Po krijoni shoqëri islame. Po e madhëroni Allahun Azze wa Xhell, dhe kjo është prej punëve më të mëdha dhe më të mira, çka mundni me i ba dhe çka mundet me ba një musliman. Të nderuar vllezër dhe motra muslimanë, kryesi e nderuar dhe kolegë hoxhallarë, kam nderin sërish pasem, Që pas një kohe bukur të gjatë, që ke kam vizituar këtë vend, sërish u mështeta Allahut azza wa jall dhe unisa, për m'ja bo disa vizita vlaznive, siç e ceki hoxha më heret, jo për m'ja mësu dimin, sepse kanë hoxhallarët, është ta madhërojmë Allahun të mësojmë diçka për Allahun për dinin e Allahut ta lartësojmë fjalën e Allahut azza wa jall atë çka kam dëshirë me ju fol juve sot e unë jam shumë i përmallum për me fol Në veçanti juve kha. Ashtu që i përmallum me ju fol edhe atyne atje poshtë. Dhe krejt miletit tonë. Sepse mileti jonë ka nevoj shumë m'ja shpjegu dinin. Ka nevoj shumë me kuptu rëndësinë e këtij dini. Ka nevoj me kuptu këtë dhuratë të madhe që ja ka dhanë Allahu, po nuk ka ditë. As ti s'e kishe ditë. As ti e as unë. Me zgjedh kaq mirë, por Allahu të ka zgjedh. Këtë pasuri të shtrenjtë ta ka dhanë Allahu. E të ka pajisur me këtë islam. E ta ka mbushur zemrën me iman. E njëson Allahun. Zgjohesh në sabah me emrin e Allahut. Jeton ditën me emrin e Allahut, punon dhe gjallon. Por dhe bjen me fjetë me emrin e Allahut. dhe krejt jetën e kalon me emrin e Allahut. Kjo është dhuratë e madhe. Kjo është dhurata më e madhe me të cilën të ka nderuar i madhi Allahu azza wa jall. Atë çka deshta me ju thanë në këta minuta të cilat i kemi para. Natyrisht duke pasur parasysh edhe kohën e juve dhe të atyre të cilët dëgjojnë edhe jashtë mexhlisit. Se është ditë punë Nuk është ditë pushimi të nesërmen, por le të bëjmë sabër për hir të Allahut Azza wa Jall. Le të bëjmë sabër dhe të durojmë e le të lodhemi pak me trup, por inshallah zemrat na kënaqen. Dhe inshallah Zoti kënaqet me neve. Dhe inshallah nesër e gjejmë këtë mexhlis. Sikurse shumë mexhlise të tjera të mëhershme dhe të mëvonshme, në ditën e Kiametit në peshojat tona, ja Rabbel Alemin, të punuarit për Islam është obligim i të gjithëve. Të punuarit për din të Allahut është obligim, borç, vaxhib i krejt muslimanëve. Të punuarit për Islam është një çështje për të cilën nuk guxojna me u lodh. Nuk guxojna me thanë se jemi lodh. Të punuarit për islam është puna më e mirë dhe më e shtrejtë çka bëhet. Të punuarit për islam është më se të nevojshëm në këtë kohë në të cilën na ka kapluar dynjaja edhe bën me na hangër. Të punuarit për islam është më se më e nevojshme sot se sa kurrë ndonjëherë më parë. Në këtë kohë ku muslimanët janë shkapërderdhur gjitha, gjithandej nëpër dynja dhe u ka hy dynjaja nëpër shtëpitë e tyre dhe familjet e tyre të punuarit për islam në këtë kohë ku muslimanët janë shumë ma shumë se sa kurrë ndonjëherë më parë por janë më të zbehtë më të ligj në dinin e Allahut se sa kurrë ndonjëherë më parë Nuk ka pas bota Nuk njeh Kohë më të zbehtë Kohë më të ligë Që ka përfshi muslimanët Se sa në këtë kohë që është duke përfshi muslimanët Dhe që janë duke jetuar në te Kjo është një e vërtetë Në të cilën jemi duke jetuar Dhe duke u ballafaquar me te Kemi nevojë Të punojmë për islam Ta ngjallim këtë islam të lëvizë nëpër organizmat tonë, qysh lëviz gjaku në trupin tonë. Qysh lëviz gjaku në organizmin tonë, duhet ta ngjallim këtë islam në këtë kohë ku muslimanët janë fjetë me gjumë të thellë dhe gërhatin shumë. Në këtë kohë, ku muslimanët, shumica e tyre përpos ata që i ka mëshiruar Allahu, janë muslimanë vetëm me emra, i përkasin dinit islam, por për islam shumë pak punojnë, islamin shumë pak e praktikojnë, gjithandej, ngado që të shkosh në katër anët e botës, gjen muslimanë shumë, por praktikues të islamit nuk gjen. Pastaj edhe ata praktikues të Islamit çka i gjen, i gjen të zbehtë. Dhe shumë herë i gjen të përçamë. Dhe të thyem mes veti. Pra në këtë kohë kemi shumë nevojë për të punuar për Islam. Për të punuar për islam, duhet të kthehemi në gjeneratat e para dhe ta kuptojmë islamin ashtu qysh e kanë kuptuar ata muslimanë në kohën e pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam. Kur islamin e pranuan, e pranuan qysh është krejt me besim Me iman, me praktikim të islamit dhe me të punuar apo të përhapur të dinit e Allahut azze ve xhel. Këto tri elemente të pandara, asnjëherë, asnjëra pej tjetrës, me besuar Allahun dhe m'u largu pej besimeve të kota dhe u larguan njerëzit. U larguan. Me praktikuar islamin menjëherë, asnjë minut nuk të falet. Menjëherë me praktikuar islamin, menjëherë. Dhe së treti, me qenë misionar, dhe ushtar, dhe argat, dhe hyzmeqar, i këtij dinit Allahut azze ve xhel. Në momentin, që ja kanë bo përhajr pejgamberit alejhi salatu ve selam, ja kanë dhan dorën, ja kanë bo përhajr, që hyna në islam, e kanë marrë kët islam krejt. Dhe për me argumentuar këta po për me dëshmu, shkojmë edhe flasim me fakte dhe argumente dhe me shembuj të gjallë. Shkojmë te një sahabi pejgamerit Alejhi Salatu ve Selam me emrin Tufejl bin Amr ed-Devsi. Sa për ilustrim, i cili n'vitet e para të davetit, Vitet e para të fillimit të propagandës islame, ku pejgamberi i Zotit e filloi dinin e Allahut në një kohë shumë të vështirë. Dhe nuk po flas për çfarë kohë vështirë ka qenë kur ka fillu pejgamberi davetin sepse është temë në veti, është temë në veti. Në qat kohë të vështirë Shumë pak njerëz e pranuan Islamin. Nga shumë faktorë, nga këta faktorë ishte edhe friga. Gjithmonë kur ka luftë t'madhe psikike, dhe lufta tjera ndaj një ideali njerëzit distancohen largohen se tuten friga te njeriu shumë herë është para trimnisë Njerëzit ma shumë friksohen se sa që janë trima. Ma shumë ki frikacaka se sa trima. Ka trima që janë ma pak dhe janë ma rrallë. Kështu është i krijuar njeriu si njeri. Në qit kohë mekasit Ishin mllefosur shumë kundër pejgamberit dhe muslimanëve. Dhe ishin zotuar mos me lan asnjë mënyrë, asnjë rrugë pa e ndjekur e për ta luftuar Islamin. Ky Islam a luftu gjithë. Ky Islam a luftu gjithë. Nuk luftohet vetëm sot. Por dallimi është se Atëherë është luftu, por ka pas kush e mbron, ka pas kunder ofenziv, ka pas, dhe kanë qenë lufta të mëdha, t'ashpra, dy ushtri të forta, ushtria e Allahut, krye pejgamberin Alejhi Selam, po pas pejgamberit me sahab, pas sahab me burra t'mëdhej, me ulema dhe bashkë me vllazën tjerë dhe përballë tyne ushtri tjera t'shumta me luftra t'llojllojshme dhe luftra t'mëdha luftra t'ashpra t'vrazhda dhe shumë herë kanë hongër edhe njerëz por nuk janë dorzu muslimant ndërsa sot Edhe sot lufta ka vazhduar dhe vazhdon. Por ata janë në ofenziv. Ne jemi në mbrojtje. Edhe ata zaif, shumë zaif. Tepër zaif. Fronti Mejdani o mbet veç i tyne O mbet veç atyre që dojnë me luftu islamin O vllazni Ndërsa ata të cilët dojnë me mbrojt islamin Dhe me përhap islamin Janë pak, mos me thonë se nuk ka, edhe shumë prej tyre jen frikacaka, tuten, dhe shumë prej tyre i ka lidhë interesi i dynjas, se s'ke me hangre me pi, dhe faktor të tjerë, ku mos t'i numrojmë tash, pra të rësijën përpara, me këqyrë ma të farë, që e të në sajna, zë që të në sajna, se ka gja që i bohet, diagram, ha? me qime diagram, jënë shumë nalt para nesh, Janë shumë nalt para nesh, ndërsa muslimant janë shumë ulët. Po flas ideologjit, luftra ideale, e ithtarve të shejtanit dhe ithtarve të Allahut azze ve xhel, është dallim i madh. Dhe kjo realitet, është nënçmim për ne, dhe është dobësi, se s'jem n'favor, Nuk është topi n'kam ton. Është n'kam tjetërkuj. Dhe na veç mundohmi me mbrojt mos na dhanë naj gol. Kurgjë ma shumë. Po. Pra në këtë kohë kur mekasit krerët e mekasve ishin në ofenziv të fort propagand të madhe bënin kunder islamit propagand të madhe propagand mediale t'mediave Propagandë mediav. Dhe kjo propaganda e mediav, gjithmonë kjo shkretë ka qenë. Ka qenë pej kohës Nuhit, Alejhi Selam, dhe radhas dhe ka vazhdu, deri te pejgamberi, dhe vazhdon edhe sot, propaganda e mediave. Me i luftue, ata që bartin flamurin e islamit, me shpall tradhtar, me shpall tradhtar, dhe dhe ma keq, Hala ma keq, kur arrin, me marr numër të madh muslimanëve, me i bind, se ai që ka bajrakin e islamit, apo don me marr, apo ja ka msy me marr, me shpall tradhtar, ja mshy mendjen tjerëve muslimanëve, kjo është realitet. Edhe sot jemi duke pa çka, po, pa luftë e mediave bëhet. Shkojmë njëherë këtu, Në kohë, vitet e para, vitet e para, krejt para, të davetit, të përhapjes së islamit. Thash mekasit, shpallën luftë, mediale, propagandë e madhe, kundër pejgamberit alejhi salatu ve selam. Dhe kjo u zbatonte në atë. Se, çdo njeri i jashtëm i cili, ia mësyn Mekës me ardh, duhet të formohet një komision i veçantë, prej njerëzve të zgjedhur, njerëz që kanë gjuhën e gjatë, dhe din me fol shumë, edhe mi se shejtani tani, se këta për prap, ju dha për prap, s'ka çi i nal, Dhe me i dal njerëzve nëpër rrugë kryesore që të shpijnë në Mekë edhe me i thanë mirë se ke ardhë në Mekë, sepse arabët, krejt Arabisë shkonin në Mekë për shkak të vendit shejt, Qabes, por shkonin edhe për punë tregtie dhe tjera, por vendi shejt i lidhte njerëzit, tërhiqte. Edhe para se me hy n'Mekë me i thanë, o ju njerëz, mirë se keni ardhë, por keni kujdes, n'Mekë ni njeri i marrë. Ai është i marrë, ai është i trentë, ai është i çmendur, dhe ai e ndan babën pej nane, burrin pej grue, vllanë prej motre, ai na shkapërderdhi, na i prishi familjet. Ai na i prishi familjet. Kështu thonin kundër pejgamberit alejhi salatu ve selam. Na i prishi familjet. Domethënë, me i qitë në rrugë t'Zotit i prish familjet. Me qitë në rrugë t'dreqit i ndreqe familjet. Po kështu kanë thënë. Po kështu thonë edhe sot. Plot njerëz ka, gjithandej, të cilët i akuzojnë hoxhallarët, prej tyne edhe mu, se na e prishi familjet. Ja prisha familjen, sepse don Allah i drejton njerëzit. E vijnë n'rrugë të Allahut, dalin prej rrugës shejtanit dhe ai natyrisht ka me kundërshtu e babën dhe nanën, dhe vllanë dhe motrën, dhe grunë dhe burrën, dhe tash e përça familja. Por don Zoti dhe vjen, që ky Tufejl bin Amr ed-Devsiu, ia msyn Mekës. Në hymje të Mekës ky tregon vetë, ama tregon interesant, Në hymje të Mekës, thotë, i takova një grup njerëzish, të cilët i pritnin njerëzit. Edhe më thanë, mirë se ke ardhë, këta e njifnin, se ky banonte në periferi të Mekës, në bregdet, me Detin e Kuq, disa dhjetra kilometra larg Mekës, dhe ishte njeri shumë i meçëm, ishte shair, poet, i njoftun, dhe shumë i meçëm, kishte trunin e hollë, Dhe thot, ja nisën me fol kunder Muhammedit, alejhi salatu vë selam, e fale, fale, fale kunder tina se ky përçan, ky t'i merr mentë më zga bë mengue, është një magjistar të bën për veti e në tonë në kiton, sa që më dhanë do pamuk edhe m'i shtina n'vesh me pamuk, thash mos ta ni ka çon ky rastësisht, se për po më bënë prej veti. Dhe thot u futa në Mekë, a unë në mendjen time mos ta ndëgjoj, pej tute se po më bënë prej veti. Dhe shkova para një zoti tem te, idhujve, idoleve, njerëzit me adhurue gurin, njerëzit me adhurue drunin, njerëzit m'ju nënshtru edhe m'ju përul gurit dhe drunit, kjo ka ndodhë pej kohës Nuhit edhe sot ndodhë. Kur ka gjith kjo teknikë dhe të kjo teknologji, ne flasëm këtu ata na ndëgjojnë kun në dynja, Njeriu ka arrit me shku në hanë, por megjithatë nuk ka arrit me i pastrue mentë e veta me këqyrë kon po e adhuron dhe kon po e madhëron. Edhe më tej njerëzit i nënshtrohen gurve dhe drunve, edhe më tej njerëzit i adhurojnë ikonat dhe fotografitë, edhe më tej mendojnë se ata i sjellin dëm dhe dobi hajr edhe sherr. Kjo është një realitet që jeton sot bota. Dhe thotë unë shkova me madhru para një zoti tem me u falë aty para një idhulli dhe idoli, por e pash Muhammedin Alejhi Salatu ve Selam se si u falke përballë Qabes. Dhe te qysh na, rukuja e tina sexhdja e tij pra forma e namazit nuk ishte si forma jonë, u m'pëlqej, u m'pëlqej, Muslimani kah bjen n'ruku bjen ngadal, çohet, ngritet ngadal, bjen n'sexhde ngadal, edhe forma e namazit është shumë interesante. Forma e namazit është shumë interesante, është tërheqse edhe për synin, me pa dikon ka falet. Thot, mu m'pëlqej forma, se si binte dhe u çonte, nuk u falte sikurse na. Dhe thot pa dashje, një fjalë e tina më hini në vesh ani pse i kisha mush veshët me pamuk. Pa dashje, dhe më erdh një ambëlsi, m'u dok ambel fjala e tina. Po qysh nuk doket ambel fjala e Kur'anit. Kur'ani është më i ambel se sa mjalti, vëllazër. Kur'ani është mjaltë. për zemrat e muslimanëve, po edhe për guri, edhe për dru, edhe për zemrën e mushrikut, Kurani e zbut. Ndikon n'zemër t'tina. Nuk ka njeri që s'ndikon Kurani te ai. Nuk do të thotë që me ngreh në Islam, por pa ndiku pak nuk bëhet. Mos t'flasim për ndikimin e Kuranit se osht temë n'veti, por po shkojmë te Tufejli. Dhe thot ky, më pëlqej e fjalë shumë, pejgamberi pa e vrejt fare alejhi selam, e krye namazin, se për çdo ditë dalë në Qabe dhe falë pejgamberi, vetëm ai haptas, tjertë msheftas, sepse thonte se ju ju mos dilni, une, po, une dal haptas, edhe i thirri haptas, ju mos, se ju jeni ende të zbeht, të dobt, të ligj, Dhe jeni pa mbrojtje. Unë po. Ju jo. Dhe kur thot shkoi pejgamberi alejhi selam, mu diçka më shkoi n'mendjen teme, po pse mor nuk i shkoj përmas kti njeriu edhe përsëri me ngu çka po thot. Po une budall nuk jam. Po un i marr nuk jam. Unë e di me dallue fjalën e mirë prej fjalës keqe. Di me dallu hajrin prej sherri, di me dallue fjalën nëse o poezi, apo nëse është prej Zotit. Di me dallu, ta ngoj njeriun. Në qoftë se ka hajr, më pëlqen, e marr, s'ka hajr, e la, kaq. Edhe thot e hjeka pamukin prej veshë dhe shkova drejt, pyta ku e ka shpin, thanë qetu. Dhe hyna në shpi t'ti dhe i thash ja Muhammed, unë jam filani. Për ty më kanë folë shumë dhe kam ardh me të ngue. Në çka po thrret? Pejgamberi alejhi salatu ve selam po i lexon diçka prej Kur'anit. Dhe ky poet po e dallon shumë mirë fjalën e Allahut prej fjalës të njerëzve. Dhe po i tregon se un thrras në islam Me adhuru Allahun nja dhe m'iu largue besimeve të kota tjera. Dhe ky thot menjëherë s'pata çare se m'flejti n'zemër, thash la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, e besova Allahun azze ve xhel nja dhe pejgamberin alejhi salatu ve selam të dërguar dhe rob i tina, pra thash shehadetin dhe hyna në islam, këtu po du m'ardh, Thot menjëherë ky, si ka hy në islam, thot ja Resul Allah, unë jam prej kabiles Devs, bregdet atje, kabilja jem janë njerëz qufarë, janë njerëz mëkatarë, te ta është përhap zinaja, imoraliteti shumë, m'dërgo mua ti atje ja Resul Allah, pra e pranoi islamin, Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha shko dhe thirri. Dhe tha ja Resulullah, lute Allahun të ma sjell një një një një një shenj, një shenj, një argument. Në mënyrë që të jetë si dëshmi për mua të më besojnë ata mua më lehtë. Rrin pak ditë, sa ka mujt me mësu për islam për kaq ditë. Shumë pak, po dhe nuk ka pas ende për islam Rregulla të Islam. Nuk ka pas as formë namazit. As zeqat as agjërim as, këto t'tana kanë ardh vonë, por imani dhe besimi, largimi nga idhujtaria dhe me besu Zotin hak, kjo është mjaft, dhe kjo bazë, dhe temel. Dhe thotë duke shku rrugës, Allahu i Madhruar ia çoi një shenjë dhe i dul n'fytyrë përpara fytyre një nuri dhe dritë e madhe. Dhe ky e diti që duaja e pejgamberit iu bo kabul. Dhe tha o Zot, këtë shej që ma bone përpara fytyrës, ma qit në shkop, sepse në ma qit n'fytyrë kanë me më thonë populli im, të paska bo magji ty Muhammedi, t'paska rrokë ty magjia e tina. Thotë dhe subhan Allah më dul në shkop Dhe kur e çojsha shkopin nalt Bante shkopi nuri dhe dritë Dhe shkova te kabilja jonë Dhe si hyna në shpi menjëherë te baba Dhe erdh baba dhe më përshëndeti Ka ardh prej udhe Udhe të largët, dhe i thash as t'kam babë, as nuk m'ki djalë, përderisa mos ta besojsh Allahun hak, dhe Muhammedin pejgamber, sallallahu aleyhi wa sallem, sepse unë baba tash jam musliman. Dhe baba tha, o bir, Pa u lodh, baba është në fenë e birit tina, sepse dinte se evladi është i meçëm, e nuk qenë laknave. Dhe baba u bo muslimon, të njëjtën gja edhe gruja e vet. Erdh edhe tha mirë se ke ardhë ti njeri, tha as m'ki burrë as t'kom gru, pa dëshmue shahadetin, pa besu në Allahun dhe në pejgamberin a.s. Shkurt edhe qartë, Këtu duhet m'u ngrit në shpi tem fjala la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, shtatë fe në shpi tem nuk ka, unë jam zot shpie këtu. Shtatë fe me ka me në shpi tem, a jam gjallë, a jam dekë, nuk bahen bashkë, Këtu më madhrua Allahu Azza wa Jall dhe familja e ty e ti hyri në islam. Emanetin e murr menjëherë me çu ki din në vend. Nejti një kohë disa muj, nuk po kryn punët e tjert, nuk po nalet, se po e kupton kit përgjegjësi të madhe, dhe me çu njerëzve fjalën e Allahut, musat mush me sile me vdek qufara. Mundohu ani pse n'dorë të Allahut është hidajeti, por të bënja hizmetin. Dhe pas një kohe zbret prap në Meke, thot ja Resulullah, kabilja jem ka ngul kamë në qufër. Nuk po besojnë çka me bo ja Resulullah, mërzit shumë. Me thirr në rrugë Zotit, edhe mikun, edhe armikun, edhe të familjes, edhe të hujin, me thirr në rrugë t'Zotit. Dhe thot pejgamberi Alejhi Selam i çoi durt dhe ia nisi m'u lut në Qabe. Thot kur ia nisi pejgamberi m'u lut, unë ia nisa m'u dridh. Thash kuku për mu, qitash do me lut pejgamberi Allahun me i shkatërrue, e del çka jatjone n'jetë gjallë s'ka me lanë Zoti. Thot po kur e nima pejgamberi po thot, Allahumme hdi Deusen. O, dre, o Zot, drejtoj kabilen Deus. O Zot, drejtoj, o Zot, drejtoj, o Zot, drejtoj. Thot u gëzova shumë. Tha ma bo një shko tash thirri n'rrugë të Allahut. Dhe subhan Allah, kur pejgamberi a.s. tashmë shpërngulet në Medinë. Tashmë shpërngulet në Medinë dhe lufta e Bedrit, e lufta e Uhudit, e lufta e Hendekut, e lufta e Hajberit, i vjen ky thot ja Resulullah 80 familje, 80 shpija krejt komplet familjet janë hy në Islam ja Resulullah, jena argat të dinit Allahut, çoj ku dush, urdhno bo çka dush me ta. Po vllazni. Islami me marr përgjegjësi, me punu për din të Allahut Azza wa Jall. Islami është përgjegjësi e të gjithve, është barrë e të gjithve duhet me punu për ki din të Allahut të madhëruar tebareke ue teala. Është interesant çka o funi këtij burrit madh. Se atyne që punojnë shumë për din të Allahut, ka mundësi në këtë dynja lodhen, por fundi vjen i ambël, po edhe ma i ambël është ahireti. Në kohën Ebu Bekrit radi Allahu anhu, kur ka qenë lufta kundër atyre që kanë ndalu zeqatin, Është qujt lufta kundër murtedinëve që kanë dalë prej dinit. Ky ka qenë prej luftëtarëve që e nisë në ushtrinë e Ebu Bekrit kundër një Musejlemetul Kedhab në Rijad, aty një 800 km larg Medinës që e kishte shpallë veten pejgamber. Dhe gjatë rrugës e sheh një andër ky i bekum. Dhe thot nesërmen o ju shokë, e kam pa një andër, a ka kush që ma komenton. E pash një andër, se prej gojës seme dul një shpend, fluturoi dhe shkoi. Ju po thoni hajr, edhe u po thom hajr, por masi po refuzoni me ma komentu, unë t'ju tregoj pra. Dalja e zogut nga goja, mu ka me m'dal shpirti. Dhe harrova me thonë dhe pash andër se m'u rrun flokt krejt. Dhe ndërsa rrumja e flokve ka mu m'hjek mu kryt. Po. Dhe ka mu m'përbi toka, m'keni mu m'shti n'dhe mrena. Dhe biri im ka mu m'lyp mu, pra ka me lyp me ra shehit sikur unë, nuk ka me mujt me ra. Tash jo, e nashta e din Zoti masanej. Dhe don Allahu i madhrum dhe n'luftën e Jemames që kanë vdek me mija sahabë, Luftë e ashpër ka qenë, ky vdes shehid qysh e ka pa andrrën, ndërsa djali i tina, ni Amr e ka pas emnin i prehet dora Amrit. Ma vonë kthehen n'Medinë, kalon pak kohë në një rast janë duke hangur buk. Omeri radiallahu anhu Me disa shok edhe ky Amri djali i ktina Tufejlit, këtij shehidi dhe burrit madh. Ai nga largohet pak pej sofre, Omeri thot që s'don me hangër buk me neve bashkë, ai thot nuk jam unt, thot jo jo un e di çka ki ti, Ti po ngushtohesh për qit dorën e këput që e ki po ngushtohesh me ardh me hangër buk me neve Wallahi që madje nuk ka me guxu kush pej neve me shti n'goj këtu pa ardh ti me qatë dorën tane që e ki sakat me rras n'tenxhere dhe me sjell raka raka raka e me halakat tani na kem me hangër pej qasajna se s'ka njeri që është n'mexhlisin ton e që një pjesë e tina në xhenet e një pjesë në dynja përpos teje o po Ty të ka shku një pjesë në xhenet, ti je ma i madh se na? Neve s'na ka nderu Allahu, hala çka t'ka nderu ty, po eja këtu? Shtine dorën në gjyveç e n'tepsi, sille ktu krejt, se kjo bereqet. Po, e pastaj këtij sakati, ia ka mundësu Allahu edhe këtij me ra shehit ma vonë n'kohën e Omerit, kundër bizantinëve ma vonë. Të punuarit për islam pra vllazni, obligim i të gjithëve. Të punuarit për islam duhet të jetë mision gjatë tanë jetës tande. Jo një javë, jo një xhuma, as një vikend, as një pushim veror, por t'me qenë tanë jetën, me punu për din të Allahut azze ve xhel. Me punu për këtë din, me madhnu këtë din, me i thirr njerëzit n'këtë din, thashë Nuhi alejhi selam, i dashuri i Allahut azze ve xhel, Ibrahimi alejhi selam gjatë tërë jetës së tij tu e ngri fjalën e Allahut dhe tu i thirr njerëzit në din iu kushtoi shumë se të punuarit për islam mundet edhe me të kushtu dhe te shumëkujt i ka kushtu Ibrahimit i kushtoi shumë po i kushtoi edhe Nuhit ma herët Nuhi u prish me gru u prish edhe me djalë U prish edhe me gjysën e miletit e ma shumë e gati krejt. Ibrahimi u prish me babën. U prish me mbretin. Nuk a lehtë m'u prish me pushtet. Nuk është lehtë. Në veçanti kur janë të fortë dhe t'ashpër dhe zullumqarë dhe e dini fort mirë se Ibrahimin e morën me hudh n'zjarr. Por I lidhur me Allah dhe i bindur. Nuk ka mrapa, veç përpara. Misioni është i shejtë dhe i shtrejtë. Rruga është e madhe. E punët e mëdha i bajnë burrat e mëdhej. E çdo musliman është i madh. Të punuarit për Islam në çdo vend dhe çdo kohë Në çdo vend dhe çdo kohë, Jusufi a.s. edhe në burg e shfrytëzoi davetën dhe islamin. Edhe në burg e përhapi dinin e Allahut azze ve xhel. Nuk u nal. Ku t'çon Allahu je argat i islamit. Ku t'çon Zoti, thuj hajr inshallah. S'e kam lypë. Nuk e kam kujtu, s'e kam bo mend, por ma paska caktu Allahu, unë do t'jem rrugë t'Zotit. A je në luftë, a je në paqe, a je në burg, a je në liri, a je në punë, a je në shpi, a je në gurbet, a je në vendin tand, je argat i këtij islami. Argat i dinit Dhe këtë din kast kesh me përhap Natën edhe ditën Dhe për këtë din me punu shumë Pejgamberët e Allahut kanë punu për këtë din tan jetën Imagjinoni Jakubi Alejhi Selam Para tina Ishaku Para tina Ismaili Para tina Ibrahimi Babë e bir Po don me qenë i sigurt se janë në rrugë të Zotit, ani pse ton jetën i kishte edukuar në rrugë të Allahut. Po. Emanet. Ka pasuni ma të shtrejtë ja len evladëve se sa dinin e Allahut. Ne krenohemi se po i lojna evladët përmas me shpia për veten ja kena bo, secilin e kemi da kemi qitë n'shpi të vet, secili me grua me thmi të vet, secili me dynja të vet, po a janë n'rrugë Zotit, jo vallah. E tani, ku ka këtu vend për m'u lavdru, ku ka këtu vend për m'u gëzu, ku, ku p'e gjon ti? Ka? Ti ma të shtrejten, ja paske hup. Ma të liren, jau ke dhon që morën edhe vetë. Ma të shtrejten i ke lanë pa to. Për qato që duhet me punu tan jetën, edhe në momentin, m'u thanë, o, birë, fjalët e fundit, baba po vdes, babë nuk kini mo, por e kini zotin. O, birë, ndiqne rrugën e Allahut azze ve xhel. Mos t'ju mashtron dynjaja, mos t'ju përçan dynjaja, mos t'ju angazhon dynjaja nga madhërimi i Allahut azze ve xhel. Rrugën e Allahut ndiqne. është i gjatë sa me ec një muaj, aq edhe i gjanë dhe ujtë e tina ma të bardhë se sa tamli dhe ma shumë, numri i tyre se sa entë me pi, se sa, se sa, se sa, ma të bardhë se sa tamli, ma t'amël se sa mjalta, entë me pi apo gotat, sa numri i, i, i, i yjzve në qiell, Ai që pi një herë pej atij kroni, pej atij bazeni, nuk ka më, nuk ka m'u eçtu më kurrë përjetë, s'ka m'e rrok etja. Aty takohemi ne, sepse sahabët janë mërzit, ja Resulullah, qysh jetojna na pas teje. Qysh jetojna na pas teje, s'mujna me jetu pas teje ja Resulullah. Nuk muj, edhe lypi leje dhe u shpërngul e shkoi në Sham, edhe ja pruni zoti me dekë atje në Sham, edhe sahabët e tjerë. E pejgamberi tha mos u mërzitni, se kini me më taku atje, pra dhe ti thuj evladëve tu, o evlad, ne premtimin e zotit e kemë hak, baba juaj ka punu për këtë dinë, Pak apo shumë, kohë gjatë apo kohë shkurt, por edhe atë të se kem punu, punu ti, punu për këtë din, punu, punu dhe jep dhe kontribo për këtë din, se është puna më e madhe çka bohet, është puna për din. E Jakubi a.s. po i këshillon bejt e vet, Se çka adhuroni mas meje, ata po thojnë na babë na adhurojmë zotin tënd, zotin e Ibrahimit, e të Ismailit, e të Is'hakit, Allahun nja, Allahun e gjithësisë, ue nahnu lehu muslimun, dhe ne jena muslimanë. Po, të punuarit për din, nuk është detyrë apo punë e një shtrese të caktuar të njerëzve, dhe kjo pikë o shumë me rëndësi. Sepse populli jonë, mileti jonë islam ymeti, gati sa, gati, gati sa ka arrit, në atë nivel që ka arrit mileti i krishterë, me punuar vetëm të parët, feja me qenë e fokusuar vetëm te krerët fetarë, ndërsa te populli tjetër mos me desht për ni, me ni për din. Jo, jo, të punuarit për din është përgjegjësi e të gjithë njerëzve, Të të gjitha shtresave, sahih është e vërtetë se ulemaja dhe dijetarët i prijnë ymetit, por ata i pasojnë dhe ata janë argatë bashkë me ta n'këtë rrugë të shejtë dhe të madhe të Allahut tebareke ve teala. E pastaj secili njeri punon me atë çka mundet dhe çka ka takat, por është argat i dinit. Sa herë çel Zoti udhë ty, çka s'um çel mu. Sa punë mund bën ti, çka s'i bëj unë, dhe tanë ka pak punë, bëhet boll për kit din, dikush atje me gojë, dikush atje me mund me para, dikush atje me çfarëdo mjeti që kërkohet, që ka mundësi dhe lyp nevoja, dhe të tanë janë argatë t'dinit t'Allahut azze ve xhel. Sa herë i qelë zoti u udhë diku i gjemati që nuk i qelë hoqët. Sa herë, sa të dush, ose sa herë jabë zoti i dhe, gjematit që është jabë hoqët. Dhe bashkarisht e që i dinin për parat Allah, dhe të zë u gjellë. Dhe së përhanë Allah, Allah dhe zë u gjellë në ka cekën Koranë, Sa për shembull dhe ernek, se për këtë din, ka ndodhë, kanë punu edhe shpezët dhe hajvanët, dhe kanë arrit me kuptu për din, çka s'kanë kuptu evliatë më të mëdhej t'Allahut azze ve xhel, dhe të gjithë e kini të njohur apo të freskët ngjarjen e Sulejmanit Alejhi Selam me Belkisen, dhe me atë pupëzë, me atë shpendin, e cila i mungoi Sulejmanit dhe Sulejmani tha ma lije la eral hudhude çka bo që nuk po e shoh hudhudin atë pupzën çka bo puna e saj dhe kur erdh dhe ajo i tha Sulejmanit ehattu bima lem tuhit bihi unë kam arrit me zbulu diçka që s'ke arrit ti pejgamber i Allahut la ilahe illallah Pra mos ja let tana përgjegjësitë hoxhës, mos ja let davetin kryekrejt hoxhës, pa po me bo ai me qenë, mos me qenë fort i kthjellët me dek dinin, pa po me bo me qenë i ngarkum psiqikisht, apo me shëndet, apo me pas përgjegjësi dhe bela dhe telashe t'mdha, apo kompetenca t'kufizuara dhe të tjera shkaqe dhe arsye, e çka me bo atëherë? Dhe ku është përgjegjësia e xhematit? Pra kjo po i thot shpeza, Sulejmanit alayhis salam ehattu bima lam tuhit bihi. Unë kam kuptuar diçka çka s'ke kuptuar ti. Kam zbulu diçka çka ti pejgamberi i Allahut që dynjanë e ki n'dorë nuk e ke zbuluar. Wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin. Dhe unë të kam ardh, kam ardh prej Sebe, Sebe ësht kabile e madhe në fund të Jemenit atje prej Umanit te deti, Dhe mbretnesha i pari mbreti i atij populli ishte grua dhe kishte një fron dhe një pushtet shumë të madh. Dhe u bo shkaktar që kjo shpez dhe qaj fis i madh hyri n'din të Allahut azze ve xhel n'krye me mbretreshen Belkisën dhe të gjithë u banë musliman. Kush u bo argat i dinit, u bo pupza. Argat i dinit, punoi për islam, ja pa hajrin Sulejmani, ja pa hajrin islami. Ndërsa ne flejmë, presim prej tjerëve, dhe shumë herë gjejmë edhe arsye dhe hapësirë me kritiku të tjerët, se nuk punojnë mjaft për din. Dhe zaten është Është bazë. Ai i cili nuk punon, gjon hapësirë dhe kohë dhe vend me kritiku të tjerët. Ndërsa ai që punon nuk ka kohë me kritiku të tjerët. Se është i angazhuar me punë. Nuk ka kohë me kritiku. Për Islam ka vend, për punë islame ka vend për të gjithë. Për të gjithë, mos me pas punu këta vllaznit këtu, nuk ishte kjo xhami. Po mos me po mos me pas punu edhe vllaznit e tjerë, nuk do të ishin këto xhamia nëpër Zvicër, qysh nuk kanë qenë para 20-30 viteve. Por keni punu, jo veç hoxhallar, por xhemati dhe sot i keni. Punoni edhe ma shumë, do të keni edhe ma shumë. Do të keni n'kët dynja, do të keni n'ahiret kur t'delni para Allahut të madhëruar, tebareke ve teala. Vëllezër dhe motra musliman, do t'i lajmë hapësir edhe pyetjeve dhe kemi vllaznit tjerë dhe thashë unë kam shumë me fol, por fjala më e mirë është që është e shkurt, pa e zgjat. Atë mesazh të punës që e kam për juve është se punoni për din të Allahut azze ve xhel. Dhe nalu secili prej jush, bashk me mu, edhe me imamët e vllaznit, qka bënë për këtë din? Qka bënë për këtë din ku ku për neve? Allahu na ka dhanë aftësi të menduarit, e të logjikuarit, e të punuarit, e të folurit, e të lexuarit, Edhe të dhënërit qe besa na ka dhënë edhe dynja, e na ç'dhamë për Allahun. Veç i ra Zotit n'sexhde, e taman puna mos dhe Allah, që është të biri djelë, pra, po kujna do me i ra n'sexhde, mos i rafsh Allahut, kujna do me i ra n'sexhde, po numëron se ke punu për islam që i fal pesë vaktet, Ai nuk ka punuar për Islam. Ai është kryer një borxh ndaj Zotit. Ende nuk je argat i Islamit. Ende nuk je argat i Islamit. Sa njeriu në dorën tane u udhëzu dhe hyri në xhami Sa Sa njeriu hyri n'namaz Ti u bone sebep Ja nisi namaz Sa Sa njeriu hongër prej dorës tande Edhe zeqatin, edhe sadaka, a panë hajr muslimanët prej teje, për çka u bone sebep për hajr me ta pa hajrin muslimani, këto janë me rëndësi, sepse njeri me i bo pyetje vetvetes, dhe si fundi krejt n'fund, a mendojmë, se nuk ka me na pyt Zoti nesër, thom dhe rëndë, qka bot o robt e mi ju për mu, Unë për ju e bona boll Jo boll A boni Allah ma shumë se kush ma E ju qka bot për mua robt e mi Qka bot për fjalën teme Qa me thanë I kena maru shpija të re Qka me i thanë Zotit E kena bo këtohen dhe këtohen Tanë për dynja e ke bo për bark tan Dhe për me edhe rreh krasë se kam shpi, shpi ma të mirë se kojshia. Sa ishte njëqind mi unë dyqind mi, ai dyqind mi unë treqind mi. Gara për dynja, nuk a cilësi e muslimanit, gara për dynja. Ma, si likështi është e punë, la ilaha illa Allah, a e punë në likështi, dhe për po të dhimë la për bërë më shratë në dynja. Jo me lakë më të dhimë, me thane mirë dynja e për po për më dhimë, Po m'dhimet se shumë ka dhanë për dynja, a ka mujtë ma pak, edhe s'ish metë mangu kurgjë. E një pjesë të saj me dhanë për din të Allahut azze ve xhel. Gjithë ata muslimanë sot, mos me kanë në gjendje me dhanë për shembull për këtë xhamia, për ata, për ata, për ata, me dhanë ka 5.000 franga me ble xhami, shpinë e Allahut. La ilahe illa Allah. Një vend, këtë vend, këtë tokë, Zotit të madhruar Allah, po në zëvëzë me qindra vjet, e tani që pa fuke bo për Zotin, marre. Marre me dalë para Allahut nesër, ma marre se për grun tane e për fëmijë, jë pas një për po ja, për bark tan marre, ma marre. Në hojtë se dashuria ndaj Allahut do të m'u reflektue, do të m'u reflektue, puna për islam ka fryte, ka fryte. Ne e cekëm veç një, dhe me qindra kem tjerë me cekë, se kanë punu për islam. Ebu Bekir radijallahu anhu dha pasurinë e vet krejt, Osmani dha një herë nantëqind deve, një herë njëqind deve, një herë ato, një herë këto, pregatit ushtritë plot, Pra me miliona e miliona të sotshëm, me dhanë për din, me kontribu për din, sepse si argat e ki borxh, dhe s'ki ça m'u livdu hiç për atë punë, thuj nuk kom ba, sa është dashtë, është dashtë ma shumë, se sa të japësh ti për Allahun, dhe e Allahut është pasunia, dhe shëndeti është i Allahut, dhe krejt na jena të Allahut, Allahu na forcoft dinin islam ja Rabbi. Allahu na shtoft dashurinë ndaj këtij dini. Allahu na bëft me dashtë këtë din e me punua me këtë din, e me jetu me këtë din, e me vdek me këtë din ja Rabbi el Alamin. Allahu na bëft me jetu me fjalën la ilaha illa Allah. E me vdek me fjalën la ilaha illa Allah. E m'u ngjall me fjalën la ilaha illa Allah dhe me qenë bashkë me ata që kanë qenë ithtarë të fjalës la ilaha illa Allah. Allahu na bashkoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. At ditë kur të dalemi para Allahut të madhruar, Allahu na kënaqtë me ata rob të devotshëm të Allahut, të cilët kanë qenë më të mirë dhe më të devotshëm se ne dhe kanë punuar për din të Allahut azze ve xhel. Allahu qoftë i knaqë me neve në këtë dynja, qoftë i knaqë me neve dhe natën kur të himë në vorr, ja rabel alemin. Allahu na lehtësoftë llogarinë, natën e vorrit, ja rabel alemin.